Batitia Boloki egunan? Egunan, zuri. Izen petutako inarrizko akordioaz aizan haintzina, eh, eh? independentzien prozesuen ingurian argiten ezpaita baikoa? Ez, badu bultza bat hasia dela eta ipan ezazke fite-fite eh, izan ziren akordioak eh, mila behatzion eta larogoita zortzian eta larogoita hemen zorzian horiek matinoneko akordioak eta eh, numeako akordioak horiek eh, deskolonizazio prozesu bat abiatu dute eta eh, prozesu hori eh, bidean da. Hala, hori behar da, untsak ondutan hartu ulerzeko zepasatzen ari den egungo egunean. Numeako akordi horiek bururatzean finkatu zituzten hiru erreferandomen egiteko aukera bazela, jakiteko ia kanakiak nahi bere independentzia lortu bai edo ez. Bozkaldi horiek izan dira 2000 eta emezortzian, bimila hogoian eta hoita batean. Ordean, bimila emezortzian, eunetik berruita hiru independentzien aldea atea ziren, bimila hogoian eunetik berruita zazpi, eta hiruaren referenduma, bimila eta hoita batean, estaduak berak antolatu zuen, independentisten adostasuna gabe. Zen, orduan, gertatzen zena zen, COVID-a izan zela. Mm -hmm. Eta COVID-a uh, eh, hilainitz utzi zituela bidean eh, kanak munduan, eta kanake badutela hiltzeari buruz beren kostumak, eta ez dutela ikusten, posibilitaterik e, kanpaina ongi egiteko. Ordean, boikotatu zuten hori eta Frantziak eh, eta hango loialistek erantzuten hiru referendum horiek independentziain kontra lortu dira, orduan horria behar dugu itzuli eta hor gertatzen hasi da e, eta estatuak e, deskolonizazio prozesu hortan aurka jarri direla. Hala, hori, eh, hori behar da kondutan hartu, eta hori behar da lotu gero ondotik Frantziako gobernuak proposatu zuen duela urte bat, lako boskatzalen zerrenda, zenta kanakian, kanakiako instituzioen eh, bozkatzeko badira uh, zerrenda mugatu bat, eta hori onartua izan zen, horrek aukera emaiteko uh, gehiago kanak eta jatorristik kanakian bizi diren jendek ukantzezaten bakarrik Eh, lekuko instituzioetan bozkatzeko aukera. Eta eh, Frantziako gobernuak deliberatu zuen dela urte bat, zerrenda hori irekitzea, eta hortan dira istiluak abiatu duela urte bat, 2008-2008ko maiatzean, eta hor hamalau hil izan dira, tentsio handiak izan dira, inpresa handiak eh, hainitz eh, eh, erreak izan dira, eta horren ondotik da, uh, kompreitu behar, ze pasatzen ari den, egungo negoziaketetan. Zer da guai, bugibalen uh, eh, izenpe turiko oinarrizko akordio hori, zenako da guai garantzitsua kanakieko independentziain prozesuan? Odean, bugibalen uh, eh, pasatu dena da, independentistak, loyalistak eta frantziako estadoko ordezkariak bildu dira, atera bide bat uh, atxemaiteko, uh, nik esplikatu dutan konteksto horren ondotik. Tentsio handiak ziren, elgarren artean ez ziren gehiago uh, zuten sorasik emaiten. Duela, eh, hilabete bat eh, ministroak, baltz ministroak entxeatu zen zerbait lorzeat kanakian beriamana etzen arribatu eta proposatu zuen orduan formula bat, independenz asoziazion, hori formula hori erna uh, Frantzia eta kanakian arteko parekotasunezko subiren notasuna lorzea eta hori e, errefusatu zuten, eta galdein zuten Macroni eh, bilera bat egin eta bugi bilera hori kuadro hortan behar da ulertu. Hodean, hor pasatu dena da, hamar egunez solasean izan dira, eta hamar egun demurian e, eh, lortu dute e, hamairu hori aldeko dokumento bat. Eta dokumento hortan, pundu garantzitsuenak zein diren, lehena da, estado bat sortuko dela kanakian. Ordean hori ez da gauza guti. Bigarrenik eh, kanakiarek edo Kaledonia berriko jendek nazionalitate bat ukanen dutela, frantziako nazionalitatea erikilan, loturik. Hirugarrenik, eh, estadoaren eskumen importantenak, erren defensa, eh, orden publikoa, justizia, moneta eta kanpoa remanak, horiek kanakiak lortzen ahalko dituela kongresuko hautetxiek, bostetaik hiruek ado jartzen malima dira, eta kanakiako populakontzak erreferandom baten bidez alde bostkatzen malima du. Hordean, nahi du, prozesuak ahal bideratzen du estaduak kompetanz regalien horiek eskuratzeat. Hoaidanik, eh, kanpo harremanak eh, kaledonien eh, esku izanen dira. Hori, hori, da, hori dira punduik nagusienak, eta kongresuak hango kongresuak du moldatuko beren eh, gobernantza moduak, jakinik eh, oreiko provinziak azkartuak direla, erriko, eriko kolektibitateak mantenduak direla, eta prozesu hori da onartua izan dena, hori geitu geitu beharzako ekonomia sailean eta sozial sailean kuadro berezi bat, zenta joan den urtean izan ziren istiluen ondotik, desmazia hondiak badira, jende hainitzek eh, lana galdu dute, eta horiek behar da erantzun ekonomiko bat ere eman. Nazioarteari begira, Kampo jemanetarako eskumena eskuratuko da frantziain estrategia kondutan hartuz, zeiragine eh, izan lezake horrek? Odean, hori kanpo hagemana, hori kanakiak bere eskubukanen du, frantziain estrategia kondutan hartuz. Hala, hori hitzetan uh, bere pizua badu. Memento erian, um, eh, ONU uh, eh, egituran, Kanakia deskolonizatu behar den lugalde bat bezala ekarria da, eta deskolonizatua izanen ez deno, zerrenda hortan mantendua izanen da. Hori behar da gogoan izan, eta uste dut, independentistek beren helburua hortan dutela, demoraik ilan, independentzia osua lortuko dutela, seguraski frantziain partaiditza batekin, eh, eta e, hala, bide hortan girela. Bide hortan haintzinatzeko, eh, fase ezberdinak dira, lau faseko plan bat, hor, ondoko hilabetetan ze gertatuko da? Odean, ondoko hilabetetan pasatuko dena da, izenpetu duten horiek, behar dute esplikatu Kaledonia Berriko jender, zer izenpetu duten. Zer den proposatzen duten kuadro berria, Eta hori behar dute esplikatu, eta heldu den Otsailean, 2008 ko Otsailean, erreferrandon bat izanen da, jakiteko, ja, kanakiako jendek eh, alde edo kontra bozkatzen duten proiektu eh, hori buruz. Hori da, lehen gauza. Bigarrenik, estado berri hori, Frantziak behar du bere konstituzioan onartu. Eran nahi du, Frantziak eh, emetik eta urte bukaeran, Frantziak behar du konstituzio hori aldatu, jakinian eh, gobernua pixka bat zalantzan dela eta parlamentuak, senaduak eta deputatuei behar dutela erenek eh, alde bozkatu. Hala, hori ere bigarren eh, baldintza bat da. Eta horiek, baldintza horiek onartuak balimadira, dira, erra nahi du eta justut Kaledonia berriko jendek onartzen bali madute kuadro berri hori, instituzio berriak, bai, 2000 hoita seietik goiti eh, plantan ezarriak izanen dira. Zein dira arrisku nagusiak eh? izaitelan direnak bidean? Arrisku nagusiak dira eh, kuadro hori, izenpetua izan den kuadro hori, independentista batzuk ez dutela honak zen, eta loyalista batzuk ez dutela honak zen. Independentista eta batzuk erten dute uh, independentzia behar dugu segidan lortu, ez eta berriz ez dakitzen bat uh, eh, pusatu, eta loialistek erten dute ez estadurik estadorik nahi, uh, eh, estadoen giberean independentzia da, eta ez dugu ez gira kuadro hortan senditzen, ordean bi aldetan badira eta kopuru pentsatzen dut, aski handiak direla, mhm. eta horiek Uh, ikusiko ze erantzuen emaiten duten. Ez palima dute onartzen, berdin zalantzan jartzen alda proiektu hori. Onartzen palima dute, eta hori den otxaileko bozkak erakutsiko dute, ja, onartua den. Gero, gehin ezake beste gauza bat, tentsio haundiko giroan girela, eta izenpetu duten horien eh, izenak zalantzan ezagiek direla. Mhm. Eta... Eh, Larogoita behatzean gertatu zena, eh, oitu behar da, Jamari Jibau laflorekin eman zuen eskumenain ondutik eh, hila izan zela, mm eh, tiro ziltzutela, eta bon, irrisko horiek beti eh, burutan dira eta hori gertatzen alden gauza bata. Prozesu untan negoziaketetan eh, ibiltzen dien horiek, nor dira, uh, zehor Odean, ho, badira independentistak, eh, independentisten aldetik badira FLNKS-eko ordezkariak, eta FLNKS-en onduan den beste egitura bat, UNI deitzen dena, horiek independentistak, eta horiek, uh, horien buru da uh, Emmanuel Jibau, jean Jibauen semia, harek, uh, harek duk udeatzen uh, independentisten zerrenda. Gero badira loaiaristak, loialistak hor badira familia desberdinak, Le Republiken, uh, Caledonia Ensemble, eta horien burudena Mezdov deputatu bat, eta Sonia Bakez, horire ezaguna dena, eta horiek, eh, horiek ere eh, izenpetu dute, eh, orai arte nahi zuten gauza bat, e, estatu bat, erra nahi du, goizetu behant, independentziain tresna bat izanen dela, mhm. eta hori onartu dute, ara, hori behar dute beren familiaeri es, esplikatu zendako izenpetu duten. Bai. Kanakia intzat, garai historikoa? Garai historikoa izaiten alda, Eh, balditzak uh, eh, kuadro honean egiten mani madira, zenta oraiko irrisku nagusia zer da. Edo uh, kanakiako jende parte handi batek ez duelaik beste ekila bizi nahi, edo atxe maiten da akordio bat bien artean bizitzeko modu bat finkatzeko, edo gerla da. Hala, ordean bien artean, kuadro uh, uh, hori onartu dute, jakinikan eh, kritika sorotxak badituztela beren familietan, e, ikusiko ja hori nola eginen den. Eta gero bigarren gauza bata, ekonomia aldetik, ekonomia lurrean da, nikelaren eh, garapena eh, mementuan e, gelditua da, eta kanakiak behar ditu ere lortu ondoko urtetan bere bizitzeko ahalak ekonomia aldetik eta horik behar ditu sortu eta hor ere, e, pentsatzen dut, eh, eh, kanakiak lan handia behar duera egin, eta hor ukanen du seguraski frantziain sustengoa. Batitia boloki, mire esker? Ez jauztaz, eta bestaldi bat arte.